Okay, we'll, uh, carry on then. Так давайте продолжим наше занятие. Now, У каждого должны быть перед э, лицом четыре распечатки. Это астрокартографическая карта для Вольфганга, Вольфганга Хинста. Его же циклокартографическая карта. astrocartography map for his wife Dorit Hingst, астрокартографическая карта его жены Дорит Хингст and cyclocartography map for Dorit Hingst. и циклокартография для Дорит Хингст. Now, this is a married couple. Итак, как вы поняли, это супружеская пара. They are living in Vienna in Austria. Они живут в Вене, в Австрии. Vienna is 48 degrees north. Широта Вены 48 градусов. And 16 degrees east. Северной широты и 16 градусов восточной долготы. So you should be able to find approximately where Vienna is on the map. Так что вы примерно найдите эту точку на карте, отметьте для себя Вену. Uh, in Vienna, они не очень-то счастливы друг с другом в Вене. Они бы хотели переехать в другое место. И по каким-то причинам выбирают, э, решили, что англоговорящие страны будут для них наиболее подходящим вариантом но однако они открыты для предложений и для других предложений также. Вам нужно использовать обе астро астрокартографические карты. И найти <clears throat> и найти то место в мире, в которое для них было бы для обоих подходящим. После того, как вы найдете подобное место, посмотрите на карты циклы картографические, для того, чтобы выяснить, какое время будет наиболее подходящим для переезда в это место. Uh, Вернее, для того, чтобы понять, подходящее ли время, то, на которое построены циклы картографии для переезда. В этот раз мы работаем с четырьмя картами одновременно. И я вам дам полчаса для того, чтобы для того, чтобы вы нашли подходящее место. Если вы не успеваете за полчаса, дайте мне знать, и мы уделим еще некоторое время этому вопросу. А затем мы сравним, какую информацию мы получили. I've not included the relationship map because I think this would be too much at the moment. В данном случае я в задании не включил карту взаимоотношений, потому что мне показалось, что вы слишком много э, материала. Мне кажется, нам достаточно пока что астрокартографии и циклокартографии. Просто вспомните, что, по их мнению, англоговорящие страны будут для них лучше. Но, тем не менее, это не значит, что они не принимают и других предложений. Давайте посмотрим, что у вас получится. Um, so now you can understand that when you're doing astrocartography for two people, it's not easy work. Теперь вам понятно, что когда вы делаете астрокартографию для двух людей сразу, это не такая уж простая работа. And sometimes you can only find two or three good locations. И иногда вы, вы можете найти только два или три хороших места. So, did anybody uh, manage to find some locations? Но тем не менее, на, несмотря на трудности, кто-нибудь из вас нашел какое-нибудь место? Yes, of course. Okay. Now, I can give you a tip how I work to uh, find the planetary lines. Я вам дам подсказку, как я работаю и как я ищу планетарные линии. What I did, I... Что я сделал? I measured eight degrees as a pencil mark on a piece of paper. Что я делаю обычно? Я отмечаю 8 градусов и делаю пометку на листе бумаги. Потому что мы используем орбис 8 градусов. And if you use that from the Greenwich uh, uh zero degrees meridian, э, в данном случае мы отмеряем от нуля градусов, от нулевого меридиана от Гринвича. Make a little mark for eight. И так как на, внеш... на верхнем крае бумаги у нас есть шкала градусов, мы отмечаем 8 градусов на нашем И работая с этой карандашной пометкой, мне очень легко э, вычислить в орбисе линия или нет. If anyone, like that if from this edge. To here. There is a way to work out if the planets are in orb or not. Поэтому очень быстро можно обнаружить в орбисе или планетарной линии или нет. На любом листке бумаги можно отметить это э, это расстояние. Now, when you do any kind of astrocartography work, и всякий раз, когда вы делаете какую-либо астрокартографическую работу, I always recommend you examine the place where the person or people are living. Я всегда рекомендую вас начинать с того, чтобы изучить то место, где этот человек или эти люди живут. Если вы слышите, что жизнь в этом городе не э, радостна для них, You need to confirm this information on the astrocartography map. Вам нужно найти подтверждение этому утверждению в астрокартографии. Now I can give you an example uh, that where I had a consultation. Я могу вам дать пример, когда у меня была консультация. A woman came to me for a consultation. Ко мне пришла женщина на консультацию. Uh, and she said to me she's very unhappy in relationships living in in Munich. И пожаловалась мне, что у нее совершенно не складываются личные взаимоотношения в Мюнхене. She can never seem to meet any people. Она, в общем, почти ни с кем не видится. When I examined the astrocartography map, когда я посмотрел на ее астрокартографическую карту, I saw that she got Jupiter descendant line near to Munich. Я увидел, что рядом с Мюнхеном у нее проходит Юпитер на десценденте. I looked in the natal chart and the Jupiter wasn't negatively aspected. Я посмотрел на натальный гороскоп и увидел, что никаких неблагоприятных аспектов к Юпитеру тоже нету. Тем не менее, клиентка утверждала, что она несчастлива во взаимоотношениях в Мюнхене. This isn't really confirmed by a Jupiter descendant line. Но Юпитер на десценденте совсем не подтверждает этого. So when I see information that doesn't confirm what the client tells me. Поэтому всякий раз, когда я вижу информацию, которая не подтверждает того, что клиент мне говорит, I have to start to think that the time of birth is not right. Мне нужно задуматься о том, правильное ли время рождения я использую. So I asked this woman if she is sure of her time of birth. Поэтому эту женщину я спросил, уверена ли она в правильности времени рождения. After I had asked her this question, и только после того, как я задал ей этот вопрос, she said to me she doesn't know the time of birth. Она сказала мне, что она вовсе не знает времени рождения. That somebody used a pendle to work out the time of birth. Что кто-то ей сказал время, когда она родилась, используя маятник. And for me this was obvious that the time of birth was not correct. Но для меня было абсолютно очевидно, что время рождения неправильно. Now in the next part of the course а, в следующей части нашего курса I will explain techniques that you can use in location astrology. Я буду объяснять техники, которые можно использовать в астрологии местности. Where you do not need a time of birth. В которых вам не нужно точное время рождения. So for this woman, I used one of these techniques и для работы с этой женщиной я использовал как раз одну из таких техник. Because the astro Jupiter didn't confirm the difficulties she was experiencing in relationships. Потому что астрокартографический Юпитер вовсе не подтверждал сложности во взаимоотношениях, о которых она говорила. So only when you get confirmation from the map can you carry on. Только вы можете продолжать работу только если карта дает вам подтверждение тому, что вы слышите от клиента. So with this astrocartography map, we need to first look at Vienna to see if the information is correct. Поэтому в данном примере прежде всего мы смотрим на Вену, чтобы посмотреть, правильна ли информация, которая у нас, которой мы располагаем. If a person tells you a time of birth, you assume it's correct. Если человек указывает вам время рождения, вы предполагаете, что он дает вам верное время. Но если вы слышите, что кто-то использовал маятник для того, чтобы узнать точное время рождения, ну, тогда... Yes, they know perfectly. Тогда вам становится понятно, что это время не то, на которое можно полагаться. So let's first look at Wolfgang and see what he's got in Vienna. Давайте посмотри, посмотрим на карту Вольфганга и что у него там рядом с Веной. Saturn on this so we, this straightway tells us that maybe has difficulty relating with people in Vienna. Сатурн на десценденте, так что мы сразу можем сделать вывод, что ему сложно устанавливать отношения с людьми в Вене. So then we would ask uh, Wolfgang uh, questions about any kind of partnerships. А, Вольфгангу нам стоит задавать вопросы по поводу любого рода отношений с людьми в Вене. And ask him if there's difficulties or Uh, takes time for him to get to know people. Испытывает ли он сложности или uh, нужно ли ему много времени, чтобы начать сходиться с людьми? And when the, when the person confirms that's true, then you know that this line is telling you the right information. Если человек подтверждает вам то, что говорят линии на карте, это значит, что вы работаете с правильным гороскопом. Sometimes you get uh, people who don't say very much at all. Иногда, впрочем, встречаются клиенты, которые вообще не склонны много-много о себе рассказывать или что-либо о себе рассказывать. Они ожидают от вас, что вы все будете знать и так. So sometimes it's like knocking at a wall trying to get the information out. Probably these clients have Saturn already yeah. Yeah. Так что иногда приходится пробиваться через толстую стену, чтобы разговорить клиента. But generally Saturn on the descendants is not a very uh, fortunate influence. Но обыч, и обычно, как мы понимаем, Сатурн на десценденте это не не слишком-то счастливая э, не слишком счастливый аспект. So what does his wife have in Vienna? Что у его жены в Вене? У него уже Нептун на МЦ, но между линиями Венеры и Юпитера там, в принципе, в орбисе. Neptune on IC and the Jupiter Neptune on the MC. IC. Yeah, You're, you're looking Oh, at the MC. cycler. You're looking Oh. at the cycler. Neptune on MC. We're looking at the astrocartography now. Yeah, it was my mistake, not hers. Okay. So the woman has uh, Neptune on MC in between Venus on IC and Jupiter on IC lines. Yeah. They're both, uh, they are within orb. She, she has uh, Venus IC Neptune midheaven, Jupiter IC. They are within orb. Все три линии Венера на ИЦ, Нептун на МЦ и Юпитер на ИЦ в орбисе Вены. I mean, if I can So think she's it. exalted and wants the and romantics, and he is depressed and lonely. In fact, the Venus is without. The Venus is not in orb. На самом деле Венера уже вне орбиса для Вены. Uh-huh. It's more than 8 degrees. So what would uh, Jupiter on the IC and Neptune on the MC mean? Что, как вы протрактуете Юпитер на ИЦ и Нептун на и Нептун на МЦ? Maybe she's happy being the housewife, but it's some kind of confusion in attempts to do the social things. Or could be just the Maybe she's Doing very, the housewife. uh, religious, spiritual interest. Да, это верно. Но также Дэвид говорит, что может быть э, очень сильный какой-нибудь религиозный или духовный интерес. So you, so you can see that Vienna is not really the good, perfect place for them. Но для э, них как пары вдвоем Вена оказывается действительно, мы видим, не самым лучшим местом. Что? If she's a professional musician, probably the Vienna would be good for her. Maybe. Да. But we see by By husband is very unhappy in Vienna. Но для нее, может быть, это э, было бы хорошим местом, если бы она была музыкантом, мы этого не знаем. Но для мужа точно Вена плохое место, так что для них, как для семьи. And encyclocartography Vienna is not good for her, I, as well. Если мы посмотрим на циклокартографию, у нее Сатурн, Сатурна и С проходят неподалеку от Вены. Именно поэтому, возможно, они пришли на консультацию именно в этот момент. Возможно, она чувствует себя фрустрированной. It could be that uh, that's the reason why did they come to the consultation at that particular moment, and Could she be. was probably the active Yeah. part of the. But her husband's got the tr- uh, cyclocartography Jupiter IC in Vienna at the moment. У Вольфганга как раз наоборот, у него Юпитер на ИЦ, цикл картографический проходит по Вене. So maybe at the moment for him, family life is is uh, better than normal. But maybe the fact of coming to the consultation yeah. is a lucky thing for him to, to avoid his Saturn. Yeah. Может быть, э, для него сейчас семейная жизнь как раз лучше, чем обычно. А, а может быть, is it a real example? Or... No, Нет, нереальный. А, а я еще также предположила, что приход на консультацию на этом аспекте может быть для него счастливым событием. I have the moon in Pisces, so I, I just use my imagination. So let's start with uh, America and Canada. Did anybody find a suitable location? Они ищут англоязычную страну, поэтому э, Дэвид спрашивает, нашел ли кто-нибудь в Америке и в Канаде подходящее место для них. In Canada. East part, eastern part of Canada. Any particular location? А Какое-нибудь определенное место? Eastern coast, they say. Yeah, I've got the eastern coast as well. Да, вот Дэвид тоже нашел место на восточном побережье. I chose the location called Halifax. Галифакс. On the astrocartography map for Wolfgang, В астрокартографической карте Вольфганга Halifax is near to the Venus IC line. It's to the right of the Venus IC line. What, what, what? Halifax. There's the Venus IC. Ah, Venus, I see. yeah. I'll write it on the blackboard. Yeah, I got it. I'm just tired. I thought Vina and Icy, and I didn't understand. карте Вольфганга Галифакс находится неподалеку от линии венера на ИЦ. В астрокартографической карте, да. Dorrit has got Jupiter on the descendant. А у Дорит в этом э, неподалеку от этого города Юпитер на десценденте. So Venus, I see Jupiter descendants, good combination. Венера на Ице, Юпитер на Десценденте. Прекрасная комбинация. Будьте здоровы. When we look at the как, если мы посмотрим на циклокартографию, uh, Wolfgang has got no lines in Halifax. У Вольфганга нет никаких линий в Галифаксе. Doric has got the cyclocartography sun descendant line passing exact у Halifax. Удорец Солнце на Десценденте в циклокартографии проходит точно по Галифаксу. Can everybody see that? Все видят это? В Канаде? Там не без, без названия, просто... They found also another place in Canada. It's on the 16th latitude on the island. Where? In I don't know. А, Юпитер цикл картографический или Dorit has astrocartography Jupiter line passing through this place. Here or? 60th latitude here. some here. Mercury ascended and Jupiter. She's got Venus and Jupiter. Yeah. That's Wolfgang. Yeah. This? Mm-hmm. And wait a minute. She's got uh, the moon. The moon is nearer. Is that? Wait a minute. Jupiter. Yeah, I don't know what it's like there from the climate. Дэвид говорит, что я не знаю, как там с климатом. It's probably cold, but you don't, but you didn't tell that they are avoiding cold places. I think if I had a choice between those two locations, I would choose Halifax. Ну вот Дэвид настаивает на том, что если выбирать из двух этих мест, он бы выбрал все-таки Галифакс. I don't want to freeze them to death. Потому что ему неохота замерзать до смерти. Maybe they like winter and Maybe. bears and Maybe. skiing. Did anybody find other locations in America, Canada? А в Америке и Канаде кто-нибудь нашел другие места? Канзас. Kansas City. So, uh, Wolfgang has got no lines in Kansas, У Вольфганга нет никаких линий в, Канз- э, в Канзасе. and Dorrit has got the Venus А, descendant. а у Дороти Вин- Венера на десценденте. What about Right, cyclocartography? the cyclocartography for Wolfgang has got the Jupiter on the descendant and Saturn on the MC. Юпитер на десценденте и Сатурн на МЦ. Циклокартография у Вольфганга. And Dorrit has got the Mercury, Mercury. on the descendant. So I would say yes, this location. And what about Pluto? Where? Pluto I see, is it out of orb? Oh, I see. Yeah, for Dorit cyclocartography. And we're only using one degree orb. Oh, not for So I would yeah. say yes, Да, Kansas City is a good location, Канзас-Сити это хорошее место. but they would need to wait until the cyclocartography Saturn mid-Evan line has moved away from Kansas City. Но им придется подождать до тех пор, пока Сатурн э, Вольфганга в циклокартографии не уйдет. So it could well be they've got to wait a few months before it's uh, possible to move there. Придется им, возможно, подождать несколько месяцев, прежде чем действительно переезжать. although by the uh, the astrocartography Kansas City uh, Wolfgang's got no planetary lines in Kansas City. Wolfgang. That's too no far. planetary no lines. lines. No lines. In astrocartography. No, That's too far. So it. That's, although that, it's got that's no. Good that's good. Uh, У Вольфганга в астрокартографии нет никаких линий по Канзас-Сити проходящих, но это неплохо, это хорошо даже, можно сказать. So yes, I, would say Kansas City. That's that's a good choice, but like I say, we, they would need to wait a few months before they could consider moving there. И как я уже говорил, Канзас-Сити может быть хорошим местом для них, но стоит предупредить о том, что лучше всего подождать несколько месяцев, прежде чем переезжать туда. Any other locations in America or Canada? Еще какие-нибудь места в Америке или Канаде? Ну нет, значит. So recycler cartography aspects are very hard, so they would not recommend to move now to America. Which location have they chosen? О каком месте идет речь? The central part of Canada and America. Which lines have they got by astrocartography? В астрокартографии какие там линии? В астрокартографии? у кого-либо. Sun on MC and Moon on... У кого, о ком речь идет? Wolfgang has Sun, Sun on MC. Moon and Neptune. Yeah. And do they think with Sun, Moon and Neptune this would be a good location? Вы считаете, что Солнце, Нептун и Луна это хорошее место для жизни? Not exactly. Нормально. No, it- these lines are not good and Mhm. she assumed that he is a very active person and for, for the- an active person. If you can find a good location in America, but the cyclocartography aspects are at the moment not so good, Если вы нашли хорошее место в Америке, но цикл картография дает вам плохие аспекты, Вы можете сказать клиенту, что это место хорошо, но не сейчас, не, не для нынешнего момента. Потому что если место хорошо в астрокартографии, and the cyclocartography aspects are not so good, а циклокартографические аспекты не, не такие уж э, замечательные, it means the clients have got to wait until these negative temporary influences have moved away. Про- Это просто означает, что клиенту стоит подождать, пока это негативное влияние не разойдутся. Now you can't expect your client, you say, yes, uh, we found a, found a great location for you in America. И вы не, не, не ожидаете от своего клиента, что когда вы ему говорите, что да, я нашел для вас потрясающее место в Америке. You can't expect them to go back to Vienna and say, right, now we're going to pack his case and go to America. Едва ли вы ждете, что они возвращаются в Вену, упаковывают чемоданы, тут же бегут в, в Америку, отправляются so непосредственно. А, очевидно, что любому человеку требуется время для совершения определенных формальных процедур. So if, this, if you found a good location, but the cyclocartography at the moment is not so good. Поэтому, если вы нашли хорошее место в астрокартографии, а циклокартография говорит вам о том, что сейчас там какие-то дурные влияния, you could probably say it's best to wait, say one year, and then it's best time to move to America. А, тогда вы просто говорите клиенту, что вам может быть лучше подождать годик, а потом уже переезжать вот в это место в Америке. And then during that one year they can start to make all the preparation for move if that is what they want. И в этот э, оставшийся год человек будет способен сделать всю подготовительную работу, если он решит, что действительно он хочет переехать. So the... The question is, if the person comes to your consultation and he is ready to leave, he or she or them are ready to leave the country immediately and they have the tickets and the visas and everything. But the cyclocartography chart shows the negative influences. Is it possible to tell such a client that yes, uh, you can move, but during the uh, here you'll have such and such difficulties in this place, but later on the life would be good and yeah, so if person's already made all the formalities. Да, если человек уже прошел все все формальности, завершил. Typical example was in part one of the course. И типичный пример этому был в, в первой части нашего курса. Where was it, Alina? Uh, yeah, Alina. Alina когда Элина нам сказала, что она в октябре переезжает в Нью-Йорк, и у нее уже все было решено и все было э, на мази. Если мы в таком случае видим какие-то сложные циклокардографические аспекты, и видим, что эти сложные аспекты будут длиться целый год, Then we could say to the client that the first year in New York or wherever they're moving to is not going to be easy for them. Да, тогда мы говорим клиенту, что первый год в Нью-Йорке или куда бы там он ни переезжал, не будет для этого человека легким. Could well be they got some difficulties to overcome. Ему придется преодолевать определенные сложности. But if they keep, if they be patient. Но если он будет достаточно терпелив. And don't give up hope, и не отчается, then these difficulties will move away after about a year. эти сложности рассеются через год. And then life will be a lot better for them. И жизнь станет гораздо лучше для них. So they, they need to be patient during this time, Это означает, что они должны быть терпеливыми в это время. and then they know that better times are coming along. А, И знать, что лучшие времена не за горами. Что-то плохо. So the question is about Neptune descendant line. If we have a- all the positive influences uh, of Venus and Jupiter included and the Neptune on the descendant and active on the place, does it mean that it, it's a bad location? Uh, is the Neptune an astrocartography line or cyclocartography? Астрокартографический вы спрашиваете или, или циклокартографический? Астрокартограф. Astrocartography. This is a Добавляет влияние Нептуна, и как оно велико, э, значит, всегда ли это плохо? So is the Neptune influences influence is always bad or no? not always. Wh- which According to your planets- practice, practice what, what uh, can you which tell? planets are involved? The Sun, She says Venus and Jupiter. А другие планеты вы назвали Венера и Юпитер или какие? Когда Венера, допустим, и добавляется влияние For example, if we have Venus and Jupiter influences and then we are adding Neptune on descendant, is it always bad? not always, but this could be a very good combination for an actress. Это может быть, например, очень хорошее сочетание для актрисы. Or in music. О, ми- Да, или для музыканта. So she can use this Neptune in a positive way. Так, чтобы э, была возможность использовать этот Нептун позитивно. Each planet has got positive and negative. Or for the drug deal. So, У каждой, у каждой планеты есть своя положительная, положительная шкала, да, положительный полюс и отрицательный полюс. практического опыта накопленных каких-то. so the negative with the Neptune is... For, Sorry? can you tell us something uh, according your practic, practice? Do, did you have uh, Yeah, some mine, kind of examples? Uh, I found mainly with clients that Э, что касается моих клиентов, то когда линии Нептуна задействованы, это означает, что люди, что слишком завышенные ожидания у людей, как правило. Yeah. I can give you an example. Не, наоборот, а, ожидания от того, что их ждет на этом месте, слишком завышено, по сравнению с реальностью. А, да, иллюзорно, да. Угу. I can give you an example. An astrologer came to me for a consultation. Я могу вам привести пример. And he was thinking of moving from Munich to Berlin. Это был астролог, который пришел ко мне на консультацию. Он собирался переезжать из Мюнхена в Берлин. And несмотря на то, что автокартографическая карта была вполне сносной для Берлина, he had a cyclocartography Neptune line. А, цикл картографический «Нептун» был очень активен в Берлине на то время, когда он хотел переехать. Он хотел начать бизнес. Я посоветовала ему быть очень осторожным в контактах с людьми. He shouldn't believe everything the people tell him. И не верить, не, не верить на слово людям. Uh, because he was talking with so high expectations of what he was going to achieve in Berlin. И уже потому, э, как он рассказывал мне, э, чего он собирается добиться в Берлине, And for me, I got the impression that he was living in some kind of dream world. у меня уже было сильное впечатление, что он живет э, в таком вымышленном мире. Э, И когда я ему сказал, что у него циклокартографический Нептун активен в Берлине, он мне ответил, "Но «Ну, я прекрасно знаю, что такое Нептун, я справлюсь с ним. И он действительно переехал в Берлин. Six months later, he contacted me. И полгода спустя он появился у меня, он нашел меня. And he said to me, I wish I had listened to you. И сказал мне, ой, я бы хотел, чтобы я тебя послушал тогда. He came, he came back very disappointed to Munich. Он вернулся в Мюнхен очень разочарованным. Lost a great amount of money потому что он потерял много денег. А, его э, обманули, естественно. Totally different to what he imagined. И все получилось совсем не так, как он себе представлял. Seems like some people have to learn the hard way. А, так что, похоже, некоторым людям приходится поучиться чего то But my experience is that Neptune tends to work out very negatively. То есть мой личный опыт говорит о том, что Нептун чаще всего работает негативно. Так, давайте дальше двигаться. На Великобританию кто-нибудь посмотрел? Англия. Кто-нибудь нашел в Англии место какое-нибудь для них? I didn't find anything in Great Britain. Дэвид никакого места в Англии не нашел. Кто-нибудь? No. What about Australia? А в Австралии? Yes, in Australia, yes. Location? Какое место? Sorry? Perth. Perth, yes, I found Правильно, it. да. So, uh, that's the same location I chose. Это тот же город, который я и, и выбрал. Has got Venus on the MC. У Вольфганга там проходит Венера на МЦ. And Dorothee's got Jupiter on the ascendant. А у Дороти Юпитер на асценденте. So this is a, a very good combination for them to have. Это очень хорошее сочетание для них обоих. Wolfgang has got no cyclocartography planets in Perth. У Вольфганга нету никаких циклокартографических аспектов Пертин. А у Дороти э, э, цикл картографическое солнце на асценденте. So my opinion, excellent location. На мой взгляд, отличное место для них. Перт. Это западное побережье Австралии. Western Australia. The Venus mid line from Wolfgang goes exactly through Perth. Линия Венеры на МЦ у Вольфганга астрокартографическая проходит точно по этому городу. So Wolfgang in cyclocartography has the moon on IC line. We're only using one degree off. Did anybody look in South Africa? В Южную Африку кто-нибудь посмотрел? Cape Town, I've got that one as well. Cape Town. So let's just explain what they have in Cape Town. Yes, Wolfgang's got the Venus on the ascendant. Correct. Jupiter on IC yes. for Dorit. And with the cyclocartography? Yes. Юпитер на оси, Jupiter на IC. that will be approaching. вы больше. Да, больше. What we have to be careful with Wolfgang is the cyclocartography Neptune IC line. в э, Вольфганге, в Кейптауне э, циклокартографический Нептун на ИЦ проходит. It's very near to Cape Town. Очень близко с Кейптауном. So then we need to check when this Neptune IC line will move away from Cape Town. Поэтому в данном случае нам нужно узнать, когда линия Нептуна на ИЦ сдвинется, э, уйдет из орбиса Кейптауна. Because if the Neptune went retrograde, it's going to move back to Cape Town. Потому что... If the Neptune uh, cyclophotography line is retrograde, then it's going to move west to Cape Town, and then it would become stronger. Если э, эта линия э, ретроградная, то значит она вернется наоборот в Кейптаун и станет влияние сильнее. Тут нужно выяснять. So that's something we would need to check out. Это это то, что нужно проверять. And with Dorit, she has uh, the cyclocartography Jupiter ascendant line У Дорит э, циклокартографический Юпитер на асценденте. But we notice she has the cyclocartography Saturn IC line approaching Cape Town. Но также у нее э, циклокартографический Сатурн на ИЦ подходит к Кейптауну. So we've got to keep a check on this cyclocartography Saturn IC line to see when it's going to reach Cape Town and move away from all. Поэтому нам нужно э, внимательно отнестись к Сатурну на ИЦ и посмотреть, когда, в какое время он уйдет из орбиса Кейптауна. But, but the astrocartography shows that Cape Town is a very good location. Но рассматривая только астрокартографию, можно сказать, что Кейптаун очень хорошее место для них. The last... What about Russia, Volgograd? Uh, well, let's have a look. Давайте посмотрим. She, the Wolfgang has got uh, Venus on the ascendant. У Вольфганга Венера на асценденте там. The Jupiter I see is out of orb. Потому что Юпитер на Ице вне орбиса уже. By direct одурит. А, Сатурн на АЭЦ все-таки в Орбисе. Да. It would be best if they if they look for a location east of Volgograd. Восточнее немножко Волгоград, тогда уж стоит их отправлять, да. Чтобы она отошла от Сатурна, от линии Сатурна. В циклокартографии нету никаких линий. Now, if the client said, uh, where could you recommend for us in Europe? Если бы эти клиенты спросили, а в Европе куда бы вы нам посоветовали? What would you suggest? Если бы я выбирал одно место из всех вышеперечисленных, I would choose Perth in Australia. я бы выбрал Австралию, Перт. So did anybody find other locations uh, for these two people? Еще какие-нибудь места для этих двух людей кто-нибудь нашел? That we've not mentioned so far. Которые мы еще не упоминали. Он говорит, что когда мы занимаемся партнерскими отношениями и находим хорошую линию, хорошее место, то, может быть, нам стоит пожертвовать пересечениями. Потому что если мы все факторы будем учитывать, мы никогда ничего не найдем. But you have to remember that the planetary lines are the strongest and the crossings give background information. Потому планетарные линии это наиболее сильное влияние, а пересечения дают просто дополнительную информацию. Но если нам не из чего выбирать, тогда пересечение не учитываем. Uh, когда я делал эту астрокартографию для шестерых, сразу для семьи, Невозможно было избежать негативных пересечений вообще. I could only concentrate on the planetary lines. Я учитывал только планетарные линии. So we're, we're coming to the uh, to the end now. We've got five minutes left. Are there any questions you would like to ask about what you've learned today? Итак, мы подходим к концу наших сегодняшних занятий. Нам осталось всего пять минут. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, которые вы хотите задать сегодня? Let's just recap what we've today. Если нет, давайте просто быстро повторим то, чему мы сегодня научились. So I'd like to thank you very much for coming again. И я вас еще раз благодарю за то, что вы пришли. And we'll see each other again tomorrow. И увидимся завтра.